Ta exo tu antropu mele, he kefale ano esti, kato hoi podes. To tu tragelu, ho tais maschalais horis detai proso meros sfageesti. To de opiso ho auheen, to stethos proso estin, opiso to noton hupo tu steethus gaster estin, em tu tu ho ophthalmos, epitoe homo platai eisin, afhon hoi homoi crementai. Hupo tu uton hoi brachiones, μετά tu ole κράνου αγχώνος, από του ούτου αμφωτέρωθεν προς εκατέρανα πλεουράν χαϊ χέιρες. He dexia, cae he aristera. Tois omois epakoluthuzin os fues, psoai. Meta ton ischion, cae entoe proctoe glutoi. Ton poda poiusi homeros. To skelos, metaxu to goniu estin. Enhoe to gastro knemion, cae knemei epeita astragaloi pterna kai topelma ento e hescato dactulos megas meta ton tesaron loipon dactulon